form of real betrayal can be final. Dishonesty can be final. Selling out is final. That you are just talking now. Death is what is really final. Any form of real betrayal can be final. Dishonesty can be final. Имя, которое я голтом здрада. Один у друга, аби хитростю, здрадою, пінянням не брав. Хто би теж замок наш неприятелю здрадою подав. Душа переконанная в греху, от священника притворить все, что здрадою хотела одержать. Он сам при здраду панов застал. Ей Симон лаять поджал, которому челядь его милости, досить скромно зносили, не ведаючи о жадной здраді, а подступку його. Тогди Хевда закриває зраду і хитре трутизну спорожняють. Потреба до сповіді, аби була без зради і ошукання. dishonest is not his final. Selling out is final. But you are just here just told. Death is what is really final. Any form of real betrayal can be final. Dishonesty can be final. Selling out is final. That you are just talking now. Death is what is really final. Когда любишь кого-то, нужно доверять этому человеку, другого пути нет. Нужно отдавать ему все, что у тебя есть. Иначе какой в этом смысл? И какое-то время я думал, что так любят меня. Any form of real betrayal can be final is final. Selling out is final. But you were just talking now. Death is what Здрада. Іна, которая яго у здрада. Адзін у друга абы хітрасцю, здрадаю і няніем не браў. Хто бы теж замок наш неприятелю здрадаю подаў. Душа перакананая ў грыху, а священника прытварыць все, што здрадаю хацела одержать, Он сам при здраду падам застаў. Ей Симон лаять почав, которому челядь его милости, досить скромно зносили, не ведаючи о жадной здраді, а подступку його. Тогди Феуда закриває зраду і хитре трутизну спорожняють. Потреба до сповіді, аби була без зради і But you are ошукання. just talking. Death is what is really final. Any form of real betrayal can be final. Dishonesty can be final. Selling out is final. that you are just talking now. Death is what is really final.